Ciu vi iam rigardis la cielon in autuna vespero, ciam super vi passas longa vizzo da birdoi? Ca vi pensis, ciel ili scias cien iri? Ili ne havas mapon en poche, neniu clarigas al ili la voion. Tamen ciu jare ili refaras la saman longan voyagion, foie miloen da kilometroi. Granda parto de la respondo cusas en la genoi. Migrantai birdoi nascigas cun forta interna impulso – for flugi je definita sezono cae en definita generala directo. Sciencistoi observis, che ecce se oni crescigas iunain birdoin en cajo, sen vidi pli agiain birdoin flugi, ili comensas excitigi, cae bati la flugiloin giuste en la periodo ciam ilia spezio normale migras. Ili ancao provas flugi ciam pli en la sama directo. Do estas quasau baza programo, iam scribita en ilia corpo. Tamen nur tiu hereda programo ne suficias por precize trovi la vojon. Birdoi anca usas la cielon kiel grandegan signilon. Multae migrantai specioi orientigas lau la suno. Ili posedas tre bonan senton pri tempo, spezon de interna horlogio. Se ili scias kioma horo estas, ca ili vidas kie trovigas la suno, ili povas calculi, ciu ili plu flugu iom pli dextren au mal dextren, por resti en la giusta directo. Se la cielo estas nubo plena, ili ancora povas usi la lumon filtritan tra la nuboi, char iliai oculoi vidas aferoin ciu in niai oculoi simple ne rimarcas. Nocte, migrae birdoi rigardas la steloin. En experimentoi oni montris che iunae birdoi, ciu migras dum la nocto, lernas reconi la formon de la nocta cielo, circa la norda stelo. Ciam sciencisto e shangis la stelan cielon en planetario, la birdoi confusite provis flugi ali directen. Ciam la bildo renormaligis, ili retrovis la giustan directon. Do, ili vere usas la stelaron kiel grandan naturan mapon. Crom la suno cae la steloi, birdoi havas ancora unu rimedon, cius onas presca magie, sento pri la magneta campo de la tero. En iui partoi de la beco au cerbo trovigas tre malgrandae ferae particloi. Ili helpas al la birdoi senti kia estas nordo ca kia estas sudo. Ni povas imagi tion kiel compaseton en la birda corpo. Por ni, tio restas iom mistera, sed multae experimentoi montras che ciam oni shangias la magnetan campon circa la birdoi, ili ancao shangias sian directigion. Ciam birdo al proximigas al sia conata regiono, farigas gravae ancau la pesaggio cae la odoro. Mar montaroe, grandai riveroe, cae ec urboe formas bildon, cium birdo povas reconi de supre. La birdo memoras, ien tiu lago, ien tiu valeto, ien tiu campo cun arbustoe, cia minestis pasintiare. Iui ispezioi anca flaras por retrovisian heman locon por ili la mondo ne nur aspectas, sed ancau odoras conate. Ni ne forgesu che birdoi lernas anca unu de la alia. Iunae birdoi ofte migras cun pli agiae, iam plur foie flugis la voion. La birdaro funccias ciel viva gopo so. Se ocasas che aro consistas nur el spertae birdoi, ci flugas surprise recten. Se estas multe dan nespertae, pli ofte aperas eraroi do instinto ca esperto cun laboras. Fine, ni povas diri che ne existas unu sola respondo alla demando kiel birdo estias en migri. Ili combinas genetica in informoin la lumon de la suno, la stelan cielon, la magnetan campon de la terro, la pesagion, la odoroin ca la spertoin de pliagiae voyagiantoi. Ciu malgranda birda cerbo havas tre laron por orientigi por ni homoi tio estas bella memorigilo ke la naturo circa uni estas plena ia subtila e capablo e kai lerta solvoi e centiel delicata estajetto ki el migranta birdo